Naša je vanština, a Allahovo je ono što je uno. I zato neki učenjaci kažu, posle poslanikove smrti nemamo munafika. Šta hoće mi da kažu? Neće da kažu da munafika nema. Munafika ima do sudnjega dana. Ali oni hoće da kažu, za nas nema. Jer mi ne možemo ljudski, ljudska srca gledati, vidjeti šta je u njima, šta nije u njima i tako dalje. Znači naša je vaniština i mi sudimo po vaništini a ono što je unutra, ono što je u srcima, što je u dušama, to pripada Allahu Đelešanohu i po tome će on suditi.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 I stigli smo do dijela gdje Imam Buhari kaže Bab al-haja min al-iman. Naslov stid je dio imana. عن ابن عمر أن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان Abdullah ibn Omar radijallahu anhuma prenosi da je poslanik alaihi salatu wassalam prošao pored jednog ensarije koji je kritikovao svoga brata ovdje se ulema razilazi da li je brata po srodstvu ili brata po vjeri u principu, kaže Ibn pretražio sam što sam mogao doći do, zbirki predanja ovog hadisa i nisam našao nime onoga koji je kritikovao nime onoga koji je kritikovan. Koji je kritikovao svoga brata zbog stida. Bio je stidećan do te mjere da čak i svoja neka prava koja ima nije dobivao zato što ga je stid bilo. Pa mu je ovaj govorio ti si stid, te, te, tebi će stid naškodit, vidi kako drugi, vidi ovo. A poslanik Alihi Salatu Veselam je prošao, čuo to i rekao pusti ga. Zaista je stid od imana. Znači stid dolazi sa imanom ili ako hoćete iman dolazi sa stidom. Ovaj hadis je zabilježio i ima muslim tako da je mu tefekun ali. Znači, dvojca ljudi, da imamo predstavu ovom Jedan jedan kritikuje drugog što se stidi. Što se stidiš, pa ne valja to, pa zbog svog stida ne nisi dobio ovo, pa nećeš dobiti ovo, pa svako te može ovaj, tako dalje. I dan danas imamo mi, ovaj, danas često ćete čuti izreku najbolje je biti bezobrazan. Jel čujete vi često to? To je najčešće jer kažu ako nisi bezobrazan nećeš dobiti ništa. To je isto kao ovaj što je kritikovao svoga brata. A poslanik sallallahu reče pusti ga jer stid je dio imana. Mi smo imali već hadis koji govori o stidu kao dijelu imana i tako dalje na početku ove zbirke. Međutim, ovdje imam Buhari posebno izdvojio ovaj hadis da bi sada ukazao na stid kao poseban dio imana, a također ovaj hadis razlikuje se njegov sened i razlikuje se tekst od onog prethodnog hadisa. Šta je to stid? Većina učenjaka definiše stid kao pohvalnu osobinu koja čovjeka sprečava da radi nešto što ne dolikuje. Pa ako je to haram, onda je stid vađib. Ako je mekruh, onda je stid mustehab. A ako je muba, onda je stid muba. Jel u redu? Znači, stid je osobina u čovjeku koja ga sprečava da radi nešto. E sad to nešto može biti haram, može biti mekruh, može biti mubah. Ako je haram, onda je stid vađib. Ako je mekruh, onda je stid mustahab. Ako je mubah, onda je stid... Šta je mubah? Ono što je halal, mubah znači halal. Ali eto, nekad ljudi se stide nečega i što je halal. Iz nekih razloga, ne znam, zbog nekih okolnosti i tako dalje. Je u redu? Možemo li na drugi hadis? Možemo. Dobro. Sljedeći hadis Imam Buhari je naslovio kao tefsir ajeta kome Allah Đelešanu kaže فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَحَلُّوا سَبِيلَهُمْ A ako se oni pokaju, to jest mušici, i pođu obavljati namaz i davati zekat, onda ih ostavite na miru. Zatim je kao tefsir tog ajeta naveo hadis Abdullaha ibn Omera u kome stoji da je Allahu poslanik sallallahu alaihi sellem rekao Umirtu an uqatil an nase hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله Naređeno mi je da se borim protiv ljudi sve dok ne posvjedoče da nema istinskog Boga osim Allaha i da je Muhammed Allahu poslanik, da obavljaju namaz, daju zekat, a kada to urade, sačuvali su od mene svoje živote i svoje metke, osim kada pravo Islama zahtjeva drugačije, a njihov obračun je kod Allaha Đelešana. I ovaj hadis je zabilježio imam muslim. Kao i imam Buhari. O čemu se ovdje radi? Ovdje nam poslanik sallallahu alaihi ve pojašnjava šta je bilo njemu naređeno kad su u pitanju mušici u to vrijeme. Posebno je bila naredba za sljedbenike knjige, a posebno naredba za mušike. Mušike to su obožavatelji kipova. Što se tiše mušrika, morali su šehadet posvjedočiti, a to u skladu sa šartovima islama, zatim obavljati namaz i davati zekat. Kada to urade, tada u tom slučaju zaštitili su svoje živote i svoje metke i zbog ove rečenice Imam Buhari ovaj hadis stavio je kao tefsir ajeta pustite ih na miru da je upravo to puštanje na miru znači upravo ovo i da Allah Đelešanu svodi račune. Iz ovog hadisa mi zaključujemo sljedeće, a to je da nemamo pravo ulaziti u ljudska srca i ljudske duše. Naša je vanština, a Allahovo je ono što je unutra. I zato neki učenjaci kažu posle poslanikove smrti nema munafika. Šta hoće time da kažu? Neće da kažu da munafika nema. Munafika ima do sudnjega dana. Ali oni hoće da kažu za nas nema. Jer mi ne možemo ljudska srca gledati, vidjeti šta je u njima, šta nije u njima i tako dalje. Znači, naša je vanjština i mi sudimo po vanjštini, a ono što je unutra, ono što je u srcima, što je u dušama, to pripada Allahu Đelešanuhu i po tome će on suditi. I ovaj hadis je u skladu sa poznatim hadisom dijela se vrednuju prema namjerama. Znači Allah Želešanu zna namjeru, zna dijelo i po tome će biti vrednovano kao što i ovdje poslanik se kaže tu su dijela, nama zekat šehadet, ali obračun svodi Allah Zaostala su. I zato meni nije nimalo drago kad vidim neke ljude danas i tako olako svrstavaju ljude ovo je kafir, ovo je munafik, ovo je vakav, ovo je nakav. Kako čovječe? Pa na osnovu čega? Po kojim principu? Jel ti vidiš šta je u ljudskim srcima? Pa zašto se onda upuštaš u nešto što nisi u stanju da vidiš, što nisi u stanju da dokučiš, što nisi u stanju da osjetiš i na kraj krajeva čime te niko nije zadužio da ljudska srca i mi znamo hadis poznati također u muslimom sahihu kada je Zeid ubio čovjeka u bitci koji se sakrio iza drveta mušik i kada je ovaj podigao sablju on je rekao la ilaha illallah a ovaj pored toga ubio ga. I onda kad je došao i rekao to poslaniku sa on se toliko naljutio i rekao, pa jesi li ti otvorio njegovo srce da on kaže, on je to rekao Allahu poslaniče samo da bi se sačuvao sablje. A onda mu poslanik reče, a jesi li ti otvorio njegovo srce da ti vidiš, je to tako? Da ti vidiš, je to tako? Pa je onda ponavljao dugo, šta ćeš sa la ilaha kad dođe na sudnjem dan. Pa šta ćeš sa la ilaha dođe na sudnjem dan? Pa ponavljao je to toliko da je čovjek rekao, poželio sam da sam tek tad primio islam. Zato olahko svrstavanje ljudi, sortiranje ljudi, nije to, nije to za svakoga. Učenjaci nekada kad upozoravaju na neke stvari, ovo zapamtite dobro. I kažu kod tog i tog nešto nije u redu. Oni jasno ograničavaju da misle na taj segment. Ne da nije sve u redu, nego taj određeni dio, taj, taj, taj problem ima, postoji tu. Ali ne znači da sve što ima kod tog čovjeka, kod tog učenja kada ne valja. To je jako bitno i jako važno danas. I zato prvi vid zablude koji se dešava među, ljudima danas jeste da postave između sebe i drugih pregrade odma. Odma to tako lako raspodijeli ovaj ovdje, ovaj ovdje, ovaj tamo, ovaj vamo. Isto da on stoji na vratima dženeta i i raspoređuje kuće ko lijevo, desno, pravo, i tako dalje. Čovjek treba da radi, da govori lijepo, da radi još ljepše i da postiče ljude na dobro, a ovi ostali, Allah Đelešanu će svoditi račune svima. I vjerujte mi. I to što postoji nevjernika i to što postoji neprijatelja vjere i to što postoji ljudi koji nisu u principu čuli za vjeru i tako dalje. I oni imaju svoju svrhu. I oni imaju svoj razvoj. Vidjeli ste ovdje, Allah Đelešanu kaže svom poslaniku Osmir le I ti se strpi zbog presudi tvoga, znači kosmičke odredbe tvoga gospodara da ti to prebaciš preko glave sa mušicama da ti toliko godina odbijaju, da 13 godina ti s njima pokušavaš, on te neće, pa ovo, pa ono. To je Allahova kosmička odredba i ona ima svoju svrhu i ona ima svoj cilj, a to je da se zaradi džennet, brat, Na lijepim riječima, na ustupcima, na prilikama za davu i tako dalje. Ali samo lijepim i na najljepši način kako je poslanik sallallahu alejhi ve pozivao. I znajte da svaki pogrešan metod, svaki pogrešan postupak u davi, u pozivanju u vjeru, čovjek neće imati opravdanje za njega i bit će grešan. Ne samo da neće imati selab za svoje davu, nego bit će grešan i grešnik je po tom pitanju i ne smije to, i radi nešto što ne smije kako ne bi trebao. Kako god namaz ima svoje šartove, ima svoje ruknove, ima svoje vađibe, ima svoje sumnete i zna se kako se obavlja, tako i dava ima svoje šartove, ima svoje vađive, ima svoje ruknove, ima svoje sumnete i tako dalje. I ne mogu se nikada izuzeci zamijeniti za osnove i postaviti se izuzetak neki iz poslanikovog sunneta kao osnova.